mwese mwebwe mwese muteze amatwi radiyo y'isanganiro ndabaye n'ikaze muri umwanya wo kubashikiriza hano makuru nayo twahera kuri zino ngingo nkuru nkuru zikurikira abadandaza bo mu ntara ya gitega baridogera abareretse b'ikigo obr kiteje gutoza amakore n'amatagisi bakorera ku kivuko ca bujumbura ko baba bababurabuza iyo bahejeje gusohora ibidandazwa muri icyo kigoho baratomora ko abo bareretse atabubasha bwo guhagarika amamodoka abafise. abantu barenga mirongo ibiri baraye baciwe amande y'amafaranga ibihumbi icumi umwe umwe kubera ko batubahirije ingingo zo kugwanya kiza cya korona aho ni mu ntara ya ngozi muri iyi yahariwe umukenyezi turababwira umukenyezi Ana makuru cyane mu gisata cy'ubutunzi abadandaza bo mu ntara ya Gitega bavuga ko abareretsi b'ikigo Obert bari ku kivuko ca Bujumbura bababurabuza iyo bahejeje gusohora ibidandazwa vyabo babishikirije kuri uyu wa gatatu Igitega mu kiganiro ikigo Obert cagiranye n'abadandaza bakorera mu by'uburimyi n'ubworozi bakorera muri iyo ntara ya gitega muri iyo bere bakaba bavuze ko abo bareretsi atabubasha bafise bwo guhagarika imodoka n'ibyo itwaye bahejeje guharura ikori muri obere urarishe muri poro urasohoye umuzigo ugomba uje igitega wari umaze indwi zibiri bujumbura uri kurirukanka nyuma y'umuzigo urawusohoye ugeze ku muryango ubonye abantu bakicaga bita joguki barakubise ikiki barakurikiye ya kamyo isohoye umuzigo usohotse babona nimba ugiye kurondera imodoka ibidugana igitega poro ari imodoka zazaba amasumbuko nizo zisohora umuzigo muri poro ukazona namwe uhagaze uri kugomufa wurishishe mu modoka ije gitega ba bantu baraje utwereka impapuro zo mu nzigo nta rupapuro nurakweretse ruranga yuko umukozi wa obere ubazi iti urinde ugende ngo ni mu kuri icyo umukozi wa obere yamenyeje ko abo bareretse atabubasha bafise bwo gufata abantu umu informateri akayatwumviritse aza kwenda akaja gufata umuzigo w'umuntu akamumena umutwe akazikiwe nta burenganzira afise bwo gufata umuzigo ariko arawurereka akawurega umuntu wenyene ashobora guhagarika ufise umuzigo wawe n'ubujejwe intwaro muri ako karere buramatari musitanteri nawe nyene abazwi abamuzi n'ubujejwe igipolisi umupolisi wese yambaye impuzu ya gisirikare n'igipolisi ajuje umutekano n'umukozi wa obere yambaye uniforme ya obere na badge ya obere akora muri lite contre la fraude abo nabo murazi neza yuko aca bitwara ahegereye ubutegetsi bwegera aho hantu ariko obere ciza kubitora ikabitwara hehe mu bubiko byagenewe ibanje kubishikirizwa na pevezi zikandikwa n'abajejwe umutekano n'intwaro babifashe. ubundi mudanza zavuze ko bafise ingorane z'uko bama barihishwa muri buri komine baciyemwo ikori kandi baba barishe igitega baratomboye turonka ikigo iwacu igitega toza amakuru n'amatagisi nk'umuntu azanye nk'ikintu akakiranga muri dowani ushatse kugize kugishora bujumbura bakimanukana bashika kuri gadinoro bakaguhagarika azawumva riha neza none taguma tubaze twaba tutoyasiga ngaho igitege iwacu natwe ikomine yacu duteze imbere tukaza kuyariha muri meri kandi bose kuyariha imodoka barayifunga icyo cyoco mwiho mukidufasha gute kugira ayo mahera dusubiye kugira kabiri jean de dieu ndayizeye umukozi w'ikigo bere yishyuye ko babizi kandi bagiye kubivugana n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati kugira ivyo kurihira mu ibarabara biveho hakaba kandi hanabajijwe ikijanye na fagitire nshasha obere yahaye abadandaza ngo ibagora kuzuza kuko harimwo ibintu vyinshi muri obere bamenyesheje ko hari iyindi fagitire iriko iratunganywa itazoshobora kwiganwa igitega arthur kava bushira isanganiro Arthur eh, Kavabushi ibidandazwa biva mu bihugu bigiza akarere ka Afrika y'ubuseruko biza mu Burundi bimara iminsi itatu mu nzira mu gihe u Burundi butarinjira muri uwo muryango vyamara iminsi 21 hakongo ni kamwe mu burusho uburundi bwaharonkeye Jean-Marie Muhirwa icegera cutwara umugwi w'abashinga amateka b'abarundi bari mu nama nshinga amateka ya Afrika y'ubuseruko yabishikirije kuri no wa kane hari gihe ariko arashikiriza ko hari isekeza guhera igenekerezo rya mbere gushika kugindwi ukwezi kwa gatatu mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko Burundi burimwo byo kurabira hamwe akunguko n'intambamyi kuva binjiye muri uwo muryango intambamyi nyamukuru akaba ngo ari igiturire mu bihugu bimwe bimwe bigize uwo muryango iyo mvura yaguye kuri wa gatatu yarimwo n'umuyaga mwinshi yarononye ibisakazo byose by'ibirasi bitatu byo kw'ishure shingiro rya Rukurazo muri iyo komine ya Mwumba abanyeshure biga mu myaka y'indwi umunani n'uw'icenda kuri iryo shure bakaba aribo ko n'ico gihuhusi bane muri bo barakomeretse cane baca bajanwa kuvurirwa kw'ivuriro rya Buziragama nk'uko bivugwa na mustaneri wa komine Mwumba Jeremie Manariyo akamenyesha ko abo banyeshure bariko barondererwa aho barigira mu mashuri ahegereye mu kurindira ko ayo yasambutse asa n'ubu bamwe muri abo bakaba bamaze gushikanwa kuri ekofo murama iri muri iyo komine nyene warongoye komine mwumba gasaba ababishoboye gufasha ngo abo bana basubire ku mashuri yabo vuba ivyononekaye bigashobora kuba byinshi kuko iyo mvura nyinshi yaguye mu ntara yose ya Ngozi Ingozi Ponari Muzagara Radio Isanganiro Muzagara tukumenyesha ko uretse ivyo ibarabara rihuza amakomine ya Kayanza na Busiga ryaraye ricikiye ku kiraro kigabura ayo makomine abiri riri ku ruzi Kayave ku musozi Nyanza tubiri biturutse ku y'iyo mvura nyinshi ivanze n'urubura yaguye ku muhinga mukuru wa gatatu imigenderanire hagati y'ayo makomine abiri ikaba itagishoboka Gilbert Nyandwi musitaneri wa komine Kayanza akamenyesha ko ari uruhombo na cyane cyane ko abadandaza benshi bo mu ntara ya Kayanza barangura ibidandazwa muri zone ya Mpara mirundi iri muri komine ya Busiga baciye muri iryo barabara akamenyesha ko bafatikanije na buramatari w'intara ya Kayanza bamaze gusaba mu bushikiranganje bw'inyubako ibikoresho n'uburaro kwihutira gusanura iryo barabara kugira ngo imigendanire hagati y'ayo abiri isubire kugenda neza mu gisata cy'amagara y'abantu ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'ibiri abantu mu mirongo ibiri na babiri nibo baraye baciriwe amande y'amafaranga ibihumbi cumi umwe bivuye ko igipolisi cyasanze indobo ziteretse imbere y'ayo mazu zigaragara hata atamazi arimo yo gukaraba ngo birinde ikiza cha covid cumi n'icenda aho ni mu ntara ya ngozi joseph martin bucumi harongoye komine ngozi amenyesha ko abambere bari babaciye amafaranga ibihumbi bitanu bitanu haraciye ukwezi ngo bakaba badugije kubera ko babandanya kwica amatwi uwarongoye komine ngozi agahanura abo arongoye kubandanya bakurikiza ingingo zafashwe na leta zo kwikingira ico kiza Mustanteri Joseph Martin Bucumi akamenyesha ko atanzu iriko irasha nkuko inkuru afise ziva mu barongoye nako mu barongoye amagara y'abantu ngo zibivuga izo ngingo rero ngo zifatwa mu ntumbero yo gukinga irandagara idandagata ry'umugera wa korona virusi isanganiro mu gisata cy'indero buramatari w'intara ya Cankuzo hatanga ikiringo c'indwi imwe gusa kugira ngo abanyeshuri bo muri commune ya Cankuzo bahebye ishure babe basubiyeyo yabikirije ku runo wa gatatu mu nama yagirishije abarimu abaserukira abanyeshure abaserukira abavyeyi hamwe n'abajejwe intwaro uwo muyobozi w'indero mu ntara ya Cankuzo akaba yamenyesheje ko mu rwego arongoye badafashijwe n'intwaro hamwe n'abavyeyi ngo ingeso yo guheba amashure izogorana guhera Remo Mugende imbere y'abaserukira amakomite nshingwashure abigisha abaserukira abanyeshure bo muri komine ya Cankuzo hamwe n'abajejwe intwaro kuri uno wa gatatu bo ntivasibanyeza ko amatara y'intara ya Cankuzo yasabye ko indwi itohera abanyeshuri muri komine ya Cankuzo bataye amashuri bataragaruka ku ntebe y'ishure kiretse rero imvo z'ubukene zama zivugwa mu guheba amashuri muri iyo komine ya Cankuzo buramatari abona ko nko ku mugwa mukuru w'intara ya Cankuzo uko guheba ngo harimwo n'uruhara rw'abavyeyi ndetse n'abana babo aha buramatari agaruka ku ruhara rw’ababyeyi mu kurabira hafi indero y'abana babo itera itituka akibutsa kandi ko ababyeyi bategezwa kubyara abo bashoboye kurera ku bijyanye n'abana baheba amashuri bagiye gukorera amahera mu gihugu cya Tanzania Leonidas Zitangira umuyobozi w'indero mu ntara Cankuzo ahamagarira ugwaruka kwiteza imbere mu gihe cy’ikiruhuko gusa guko ngo ikibanza cy’umunyeshuri ari ku ishure honyene nawe nyine ahamagarira abanyeshuri guheba ibasamaza no kureka kwirukira amaronko bataraheza amashuri. uwo muyobozi w'indero akaba yasabye ashimitse abajejwe intwaro n'ababyeyi gufasha urwego rw'indero mu ntara cankuzo kugira ngo ntihagire umwana n'umwe asubira guheba ishure bukaba rero atari ubwa mbere hasabwe ko abanyeshuri bahebye kwiga muri komite ya cankuzo bagaruka ku ntebe y'ishure ariko bakaba batagaruka kubazora bagarutse rero ngo bazokoroherezwa mu gusubira kwiga mu cankuzo Raymond Mudende Radio Isanganiro Raymond Mudendere katuvaha mu manuko bushira useruko bw'igihugu tuduge mu ntara akayanza aho mu bakora akazi ko kunguruza ibintu n'abantu ku makinga mu gisagara ca Kayanza bahurikiye mu ishyirahamwe sotavebu bavuga ko babicishije mu kuziganya no kugurana na iryo shyirahamwe ribafasha gukemura bimwe mu bibazo byabo Justine komeza dusabe umuhanuzi wa buramatari eh, mu ntara ya Kayanza ajeje intwaro n'ubutunzi amenyesha ko bashima bene abo banyagihugu bakora ubuzi buto buto bariko bijukira gukorera hamwe mu mashirahamwe Patrick Sangiyumva Bamwe muri abo bunguruza abantu n'ibintu ku makinga mu gisagara ca Kayanza twavuganye baratubwira akamaro iryo shirahamwe ribafitiye babicishije mu gikorwa cyo kuziganya no kuguranana igikorwa bakora burindwi umumwe wese muri bo agatanga amafaranga agera ku gihumbi cy’umutahe akamaro karimo kenshi cane dushima nk'iyo umuntu agwaye barashobora guha amahera ahugurana wayaronka buhoro buhoro ukazuriha birafasha cane gose nk'umuntu ari umunwanyi w'umutagisivero gose eka n'uburongoye iryo shirahamwe nawe nyene aremeza ko iryo shirahamwe ribafitiye akamaro katari gato kurikira amazina Mathieu arongo ishyirahamwe ry'abunguruza ibintu n'abantu ku makinga mu gisagara cya Kayanza inyungu ya mbere hoho nuko ari ishyirahamwe riziganya kandi rikanagura ahantu kuvuga umunywanyi wese aririmo nta kibazo na kimwe ashobora kugira atokwigombora kuko amafaranga aba ari muri icyo kigega niyo dufashanya kugira umuntu agize ikibazo tumugoboke nimba bisaba ko tumugura tumugurane niba bisaba ko tumufasha naho nyene tumufashe mugabo turi kumwe twese mw'ishirahamwe nubwo biruko abo bunguruza ibintu n'abantu ku makinga bakabona ko hamwe iryo shirahamwe ryabo ryoba koperative yobafasha kwiteza imbere kurusha kuko ngo byotuma baronka ingurane yobafasha kwitunganiriza iyindi migambi y'iterambere bibaye koperative akarusho koboneka musanzwe twe nk'ubu ikoze gutyo basha no kutugurana nkajya amahera bamagurana abandi natwe akadufasha mu runani rugenzura ibikorwa by'amashyirahamwe n'amakoperative mu Kayanza bagasaba barongoye ishyirahamwe ry'abunguruza abantu n'ibintu ku makinga mu gisagara ca Kayanza kwegeranya uburyo bukenewe kugira ngo ishyirahamwe ryabo ribe koperative hama muri urwo runani babafashe kuronka impapuro zivyemeza biciye mu mategeko diana sengiyumva arongoye urwo runani rw'amashyirahamwe n'amakoperative akamenyesha ndetse ko intara ya kanza ariyo iza imbere mu gihugu cyose mu ntara zifise amashyirahamwe n'amakoperative menshi yusi nakomeza dusaba umuhanuzi wa buramatari ajejwe intwaro n'ubutunzi mu kayanza akamenyesha ko mu ntwaro bashima kuba abanyagihugu bo iyo ntara barijukiye gukorera hamwe mu mashyirahamwe ngo biteze imbere agatera akamo n'abandi batarabikora nabo nyine kwifadikanya nabo mu mashyirahamwe n'amakoperative ngo kuko kubwiwe abantu bakoreye hamwe bituma batera imbere vyoroshe byoroshe kandi vyihuse mu Kayanza Patrick Sengimva ku radio Isanganiro Radio Isanganiro mu Kirundo na Muyinga ni kuri mega S 90 n'ibice bitandatu hari umukenyezi wo muri quartier kigobe mu gisagara ca Bujumbura hingura intebe mu mapine yaheze wimana Honora havuga ko kimwe mu cabimutumye ari ukubura akazi hagashima ko ubu we ahana akazi abandi agahamagarira n'abandi bakenyezi canka bigeme kutaguma bicaye mu kurindira akazi butoyi Vestine niwe baganiriye ndafata ipine murayibona si y'umuzingi ku buryo wicaye urushe nk'ahantu ugafata icyo gipine nyine ukagikwiye kukicara birakorohera onere w'imana asanzwe ahingura intebe n'ibindi bisharizo ni umukenyezi yize ibijyanye n'ubuvuzi avuga ko icyatumye akora uwo mwuga ari uko ubwa mbere yari asanzwe abikunda hamwe n'uko yahejeje akabura akazi nadepoje ahantu hatandukanye ariko sinashotse ndonka ako kazi ariko ndavuga ati reka rero nkoresha amaboko ku byo nshoboye utahe mfise reka ndawukoresha niho icyo cyiyumviro cajemo ndavuga ati reka nkore rero ibintu bivuye mu maboko yanjye. uwo mukenyezi ashikiriza ko kugira ngo aronke ibyo akoresha ku kazi amapine yaheze ayanoba aho bayataye ayandi akayagura nayo ibindi bikoresho akaba yarabikota agitangura akarusho kahari ngo ni uko ubu yamaze kuronka ibikoresho gwiwe kandi akaba anatanga akazi ku bamufasha nk'ababaji n'abandi ku bijyanye no gukora sinikorana jenyine ndakorana n'abandi umuntu amfasha kwambika zino ntebe cyangwa umutayo ndakorana n'abamenuye baramfasha kugira nk'amaguru y'izi ntebe orunero w'imana aremeza ko agitangura yari afise ubwoba kubera ko ivyo bikorwa vyasa n'ivyahebewe abagabo gusa yamara agaterwa intege n'uwo bubakanye mu kumuronsa umutahe ubu wo akaba ashimishwa n'ibikorwa vy'uwo mukenyezi wiwe cane gose novuga ko ari nawe yankuyemwo ubwoba kuko ubwa mbere nari mfise ubwoba cane kuko navuga ati ibi bintu nzobikora gute abantu bazonyumvira ko gute nagiye kurondera izo pine kuko bisaba no kubahuka ariko ndibuka umusi natanguye niwe yaranteye intege anampa n'umutahe naho biri uko kakazi ko guhingura intebe n'ibindi bisharizo ngo ntibibuza oruneri w'imana kunarangura n'ibindi bikorwa byo mu rugo nk'umukenyezi burya nasanze ikintu cyose mu kwipanga ukamenya umwanya wawe nimba mvuga nzi kuva mu gitondo gushika saa sita nzoba ndi muri iyi muri kazi kanje hanyuma kuva saa sita gushika ku mugoroba naho nzoba ndiko ndatunganye utwo mu rugo urumva ibintu byose ni wewe ho kwipanga ni wewe umenya ingene ukoresha umwanya wawe umukenyezi wa w'imana amenyesha ko n'aho yize ibijyanye n'ubuvuzi yifuza kubandanya n'ibindi byigwa bijyanye n'umwuga wiwe akora ubu kugira ngo yiteze imbere gusumba akanahamagarira abandi bakenyezi n'abigeme kutarera amaboko ngo barindire akazi mu byo bize ahubwo bakoresha ubumenyi n'impano bahawe hama bakora ibyo bateza imbere Festine Butoyi tukiri muri ibyo bijanye n'indwi yahariwe umukenyezi iyo umukenyezi yerekanye ngo ko ashoboye ibikorwa mu gisata rimwo n'abandi baramwizera bivugwa na Claire Kabura nicegera c'umunyamabanga mu ishirahamwe rya volleyball mu Burundi uwo mukenyezi akamenyesha ko igisata Cha sport mu Burundi gishobora gutunga abantu benshi agahamagarira abakenyezi kwijukira inkino tumumvirize kugira turonke ikibanza muri federation baba baravye umukenyezi ingene aba yitanze mu migwi yagiye aracamo nanjye muri volleyball ndimwe mu bantu batanguje imigwi itari mike ndimwe mu batwaye rumuri ndi kapitene baranyizigira baranshira muri komite hariho ukuntu twasanze abagabo bishyira imbere bagakumira abakenyezi mugabo uko imyaka iri kiragenda komite nasiyonari olympique yarazanye amategeko amategeko aho ikibanza abakenyezi ku buryo ubu ari inkontonabure ko mafederasiyo udashyiramo abakenyezi umuntu niwe yironderera ikibanza nawe wamera nk'abagukumira wowe nyine urasaba ijambo kandi uri no mu bikorwa ukabereka icyo ushoboye amakipe y'abakenyezi tubona hari n'aho bahurumbira ibintu ntibahurumbire urukino nyezina ugasanga bararonsi basamaza hariho n'abajya mu buhumbu ugasanga n'imigwi irasambutse hari abakobwa rero usanga bahebera hagati ntibabandanye inkino ariko bakigwa yuko nta mwuga udakiza inkino zirashobora gushikana aho utoshitse inkino zirashobora kugutuma umenyana nabo mutomenyanye hama rososiyare nayo nyine ikiyongeramo cyo ituma twohamagara abakenyezi bose kwijukira inkino yuko naho ari ugukomeza amagara yawe bituma utera imbere mu buzima bwawe bwa minsi yose murabona yuko hari abantu nyine batunzwe n'uwo mwuga wa siporo duhereye mu za futuboro murabibona ashaka kuronka umugwi mwiza ukagutwara turabaza muri basiketi batwawe n'imigwi yo hanze ku buryo abandi babashima bakiri mwarabara bashomere Claire Kabura akaba yari kuri mikoro ya Yvette Nijimbere abakenyezi ngo barakora ibijyanye no kwinonora imitsi ku rugero rungana n'abagabo ngo hari naho bashika ku ntambwe y'iri hejuru bivugwa na Eric Manirakiza asanzwe akoresha imyimenyerezo ngororamubiri eh, aho bita agape Gym Club ni hano mu gisagara ca Bujumbura aho atanga akarorero nko ku munonotsi Francine niyo saba mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi wa akoresha iyo mimenyerezo ahamagarira abakenyezi bamaze gutera imbere kwitaho bagenzi babo barashika tumumvirize siporo ya gym tonic canke iyindi eh, e, dukoresha bita hit ni siporo yo ku myaka yose kandi no ku masexe yose no kuvuga abagore baba barimo barayikora cane kandi harimo nabo usanga basumbya abagabo eh, bavuga ngo ya d'entraînement kenshi iri kurakora siporo y'ukubandanya ukora imyimenyerezo iriregiriye usanga ufite ubushobozi budasanzwe rero eh, abagore barayikora cyane cyane cyane gose aho mperereye muri Agap Gym Club abagore ni na benshi ntitwigere dutanga iby'umwe wese abakenyezi bakora hamwe n'abagabo yego abafasoni barashoboye turashobora kuvuga nka francine kandi siporo akore siporo iyo iriregiriye ni ukuvuga siporo zikaba umuti ikabanteretse mu gihe bikoze gatatu niko abahinga bavuga canke kane mu ndwi rero uwo munsi bari umukenyezi dushaka guhimiriza abagore cyane cane ko bokwijukira siporo kandi n'abandi bagenzi babo bamaze gutera intambwe muri siporo kugira ngo bahimirize bagenzi babo erega umuntu azanwa n'uwundi Eric Manirakiza akaba ari kuri mikro ya Ive ya Lidi Gahimbare hakaba ari na hano ku isandwi zibura iminota cumi n'itanu duciye turangiriza hano makuru dushimire abariko bakurikira nshimire na Eric eh, Uwimana yari mu biga bw'ivyuma muhonanye mukurikira n'ibindi biganiro vya kadoyisanganiro